уже почав його трохи дратувати. А ще кого з сусідів ви добре знаєте. Ще кого? На другому поверсі живуть андрусяки. Донька їхня подалася за чоловіком десь аж у Мурманськ чи Архангельськ, а старі самі залишилися. Їх мало коли бачу. Вони все на роботі пропадають. А в неділю, диваки, понатягають спортивні костюми рюкзаки на спини і на цілий день за місто. Кілометрів 30 за день вимахають, а вони ще не моїх літ будуть. Що ж, молодці. Воно то так, корисно, е, звісно, коли здоров'я маєш. Але все одно скажу вам, у цій сім'ї те саме повної злагоди бути не може. Чому? Чому? Цікава чи ви були б задоволені, якби ваша дружина працювала директором школи, а ви у тій же школі за госпом? Ну, то й що? Так, я, звичайно, за рівноправність це наше велике досягнення, але то вже даруйте, виходить якась рівноправність на виворіт. Вийшовши, Маринич замислився. Послухати дружину гапана або криничну то ніхто з сусідів не здатний на подібну підлість. А послухати меншова та навпаки, від кожного з них можна такого чекати. І Шатькомі, і його лайдак син, і артистка, і ті легковажні молодята Горохове, які замість того, щоб придбати серванти, модну канапу, поїхали навколо Європи, і той же Андрусяк, який мусить відчувати свою неповноцінність, а тому бодай з чорної заздрості міг насолити сусідам. Маринич перечитував соціологічну анкету, розроблену групою будяка. Вадим Вадимович вчора приніс йому кілька примірників і ще раз попросив. Нехай уже Анатолій Іванович постарається, щоб на управлінській елі розмножили якнайбільше. Маринич доручив це кучерявому, враховуючи прихильне ставлення до капітана всіх дівчат з редакційного бюро. Кучерявий успішно впорався із завданням. Вранці приніс дві великі пачки, акуратно перев'язані рожевими стрічками, лукаво примружив зеленуваті очі. Тепер, гадаю, вистачить і для нас, і для товариша будь-яка. Але за це, товаришу підполковник, у найближчі дві суботи ви не повинні затримувати мене вечорами, бо пообіцяв Христині два культпоходи в театр і цирк. Учора до одинадцятої вечора сидів тут з нею, а потім, звичайно, ще й додому проводжав. Та проводжали, мабуть, не лише заради анкет, посміхнувся Маринич. Поєднали, як сказали будяк, приємне з приємним. До речі, вона ця Христина, як мені здається, дуже хороша дівчина. Вам, капітане, між іншим, тридцять уже віддзвонила? Двадцять дев'ять. Був би я на вашому місці, тобто таким, пробачте на слові, перезрілим холостяком, то слово чисті серйозніше поставився б до Христини. Подумайте, гаразд подумаю. Але що з того думання, коли ви кожного суботнього вечора знаходите мені роботу? Ну ну, не прибіднюйтеся, краще поділіться своїми враженнями про сусідів гапана. У неділю та вчора в понеділок. У Маринича була запарка. Кучерявому, який не займався квартирними крадіжками, Анатолій Іванович ще в суботу наказав покрутитися у дворі на червоноармійській і при нагоді поговорити з сусідами гапана, з котрими не вдалося зустрітися йому самому. Кучерявий використав для цього вихідний день, коли людей легше застати вдома. До шачка, як ви попереджали, я не заходив а з усіма іншими трохи поговорив. Хлопця Шацькового можна відразу відкинути. І він же нехається до Гапанової Лесі. Усі переконані, що вони невдовзі поберуться, чого б він робив прикрощі, нареченій чи завтрашньому тестові. Хто зна, а кого ви все-таки запідозрили б? Хіба що того Болдура, Василя Симановича або який це Семенович? На першому поверсі мешкає з матір'ю. Вона інвалід другої групи, працює надомницею від галантерейної фабрики. Штучні квіти робить.